Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizun abiatuko dugu gaurkoan ere eta diska berri baten ezagutzeko momentua e, hartuko dugu gaurkoan, kantuz kantu ibiliko gara eta gaur bilau taldeko bilagun izango ditugu gurean, Elorri Falsa eta Paskal irigoien kaixo. Egunan. <laughs> Egunan. Ongi. Bai, zure. Forman ikusten dut zaudetela, ni nire bai. bai. Eta tira bazuen eh, lehen lana plazaratu berri duzue, naiz eta badramatza zuen urte zumaitzu ez, eh, elkar lanean eta eh, taldea sortu zenetik zenbat zenbat urte pasa dira? zazpi? Bai. Olako zeit? Bai. Zazpi, esai. Xai, zazpi urte. Ah. Denbora eman dugu taldea gaur egun bezala muntatzen eta bai, geroztik bai. Orain, e, izan duzu momentua diska grabatzeko, zergatik orain? Ebe, baitu gara, eh, seizazpi urtea egirela eta pentsatu dugu uh, behar ginoela guai hartekoa biskat eh, boro bildu, agian beste zeit hasteko edo aitzinatzeko. Mhm. Sei kantuz, boro bilduriko diska e, plazaratu duzue, manera berezi batez eta zuen kabuz, ez? Hori da? Um, bai, eta Jeremi Garratekin indugu, eh, Jeremi bilautaldean ere ari da musikan, beraz, uh, eh, astapenetik ikusten ginen uh, eh, gerrekin pixka norata ginen, eta gero diskoaren uh, azala eta indugu Nikola Armendarizekin, arek seserigrafia egiten du, eta arekin uh, seserigrafia uh, ditugu diskoak. Mimatu nahi izan duzu diska azaletik baruraino? Bai, ideia zen egiteak gure gure objektua, beraz, uh, astapenetik bukaerara. Bai, eta gero ere, uh, uh, jahimirekin grabatuko ginola hori aske argi zen astapenetik. Bera, bera kori ite eh, anitz musika taldek jabatzen ditu, eta bera gurekin ari denez, ba, arekin jabatzea pentsatu ginoen, eta gero Nikolare lagun bat eta enpresa bat igo jo egiterat, be, arekin egin ditugu, eta mhm. ara, ba, zen ere leku, lekian berian egitea lagunekin eta hori ere importanta da. Eta an, antzeterretia azalaren marraske egin dugu, ametxe egin dugu, eta urare beste lagun bat, eta... Eta hartara, ba, zuen lana ezagutuko dugu berala, kantu zonbait zuen ditugu, ez badira denak, demoraren arabera. Iruitzen bat zaizue, eh, erritmoa sartuko gara, eta lehen pieza entzuko dugu lehen lehenik. Em, konta lehen kantua, biguruz... Eh... <laughs> unaliteko bidean, hain nintzen, justoki izan entzira eh, itzei buruzko eh, galdera batzu edo kantu bai. buruzko. Eta biz, en, enetza da usteko itzen esplikatzia. Um, zenta, <clears throat> itzak idaztean usu eh, dugu eta gero argira garbitzen. Bai. Eta itzen esplikatzia, enetzat ez da behariks, hitzak itzak deia hor dira. Beraz, gila gorik egaitea, piskat, ez dakit, nik ez uh, ehm, itzen txarma hausten duela. bon, entzungo dugu kantan. <laughs> Bai. itxasoan Itxasoan itotzen utzi Nindozun Zintudan Itxasoan Itxasoan itotzen utzi Nindozun Zintudan Zintudan itxasoan Itxasoan itotzen utzi Ninduzun Zintudan Itxasoan Itxasoan itotzen utzi Zintudan diska berria ezagutzen ari gara, hemen txaitugu Elorri Falsa eta Pascal Irigoyen. E, sei kantu bero bildu dituzue, esan diguzue, urte asko dramatza zuela taldean, e, ba, urte guzti hauetan e, forma hartzen, ontara iritsi zarete diska batekin orain eskutartean. E, pieza hauek dagoeneko e, landuak zen dituzten aurreko urtetan, edo azken garaiotan sortutako lan horiek dira? Uh, dependitzen du, badira batzuk uh, biziki aspaldikoak direnak, eta beste batzuk uh, aski behiak, bada denetaik. egin dugu, uh, fe, lehenago jotzen genituen batzuk baztertu ditugu ere, fe, atxiki ditugu pixkat ikuste gehien gustuko genituenak, eh, ola, egin dugu autua pixkat. E, estilo aldetik ere, ritmo aldetik? irakurri dut post-rock, eh, folk, experimental horrekin ari zaretela. Eh, zuek horrela sentitzen duzu? Etiketa, o, zta, nik etiketa horiak... Eh, zta, Chicago jazata erraitea zer egiten... Bat talde batzu entzuten ditugularik, badakigu post-rock adela edo hola, mena egia musika hori maite dugula denek, eta hortaik uh, eh, influenzatia girela, muna etiketa bat ez dugu, zenta bat ez egi behar zen, azken finan, eta uh mhm. -huh. eta piskat hortarik urbiltzen da, mana ez dut post-jok edo talde bat den bilau edo ez dakit, elogi laguntza. <laughs> Eh, fen ikuste bada denetaik ez da, fen bat ditugu, uh, eh, influenzia initz eta, fen... Gua horrek ez dakigu, ez dugu sekulan jakin nola, nola deitu, eh, beraz... Eh, e, Bako bakotxak ere bakitzen du zer giren, <laughs> zer estilokoak giren. Ba, segituko dugu eh, diskako bigarren kantua entzuten. Atitxek. Jendea Arteko Arresiak Etxera Sartu Arremanak Mugatu el gajequín entzun dugu bilautarlearen eh, bigarren kantua eta aurrera segituko dugu gurean, e, kantuak entzungo ditugu, e, errango dugu bata bestearen gandik e, ba, ezberdinak badirela, ez nahiko e, abaniko zabala sartu e, diska honetan. Bai, e, e, ginen ara Naizta kantu gehienak uh, kantu saha janguretako, edo astapeneko kantuak eta beste batzu pixkat behiago, hor pixkat markatia da ere ez bagintasuna, urte tantzeak ere guk ere gauz ezberdinak intzun eh, <clears throat> baititugu. Eta, eta gero uh, <clears throat> grabatzerakoan ere horpegi um, edo bisai ezberdinak eman ditugu uh, kantu bako txari pixka kantua bera urgunago eramanez eh, ez ez dakite aski argi kimi esplikatzen duta, baina ara. Buru hauste bat izaten da kantu bat atera eta beti horren gainean ari zarete eh, nahi duzuen hortara iristeko, talde lanean eh, ari zarete dinamika hortan nola egiten duzu lan zuen artean? Ebe, uh, bo gauza gehienak taldean egiten ditugu, eh? batek bat heldu da eh, hitz batzuekin, eh, beste bat heldu da eh, aire edo musika astapen batekin, eta gero uh, elgarrekin ikusten dugu, bakotsak gehitzen du nahi duena, eta horren dakon ikuste ere denbora emaiten dugu uh, gauzak egiten, zenta, fe, ara, deus ez da heldu uh, prest, behaz, dena sortzen dugu elgarrekin. Orain arte kontzertuak eskaini izan dituzue, e, eh, zen publikoa izaten duzu, zuekin nun ibiltza zarete gehien bat? Ebe, pff, hemen ibiltzik gira gehien bat e, eta gehien bat eh, barnek aldean ere, uste hotz, ben goi eta be, guri publikoa <laughs> kasi beti berri nahi zen. Ara, eta ez da ekit. gero hor egin dugu itzuli bat, izan gira bordale, Notre-Dame-de-Land, Laval eta, eta Generat, ere eta bon, ba, biziki maitatu dugu, eta mm, biziki ajera mm, onak eta izan ditugu, sustut eta publiko horiek euskaraz dutela kompreitzen, eta, eta, go, mm, eta gu itzetan ere zerbait txatzen gira pasarazten, baina e, biziki egeseptiboak eh, izan dira, eta biziki untxapa hastu da. Noi. Bai. Gero beste naz, <clears throat> egia da horoko eh, ari girela, eh, gurekin ari den eh, xabik ejanen luke eh, leku intimistetan ari girela eh, gehienik. Egia da musika askila saia dela eta be, behar dugula edo bon, hobe dela lortzen badugu e, publikotik aski hurbil jotzen eta eta egia e, ostaturik ez den leku bat edo bon, ez da, ez besta giro bateko e, konzertua egia aski usaian aski leku kalmeetan alegira. Areto txikietan. Bai. Bai. bai. Ba entzungo dugu hurrengo kantua, eh, hirugarrena. Zoriona. Bai. Ah, zoriona. Ez da din gaur zoriona nahi dugun zoriona Behan nintzen zoriona Ejan dutena Betirako zoriona Jana dadin gaur zoriona Nahi dugun zoriona Beha nintzen zoriona Ejan dutena Betirako zoriona Betirako zoriona Janen hauen zoriona Beharrezko zoriona Maite dutena Betirako zoriona Janen hauen zoriona beharrezko zorionak maitatzekoa. hausnarketarako ematen dituen kantuak badira hauek, e, etxean entzuteko, edo zuzenekoetan ere, zuek erran bezala ez manera intimista baten ere, E, ba ederra izango da. E, kantu ezberdinak badirela, erritmo aldetik ere jolas ezberdinak egiten dituzue lauzarete taldean. E, daueneko hainbeste urte elkar lanean edo, ez da aurretik ere elkar ezagutzen zineten, eta e, baduzue elkar ezagutza handi bat eta horrek sendotzen du pixka talde ere? Uh, behar ba, ba, eso bai, bai. Eta gero, euh, paskalekin badu, uh, kasik, euh, oita amar urte <laughs> zautzen girela. Beaz, uh, agian, uh, zerbait bai, bada urbiltasun zait, gero bestiak ere guai, ara, badu, sei zazpi urte erran bezala, uh, elgarrekin nahi girela, beraz, euh, bon, gure, arteko eh, eh, bada uh, intimitate bat alere. Entxatzen gira sortzen uh, intimitatea publikoarekin, baina uh, dira bai, ba, badugu, ba senditzen dugu, hasteko guk ari girelarik gure arteko uh, lotura zerbait badela. Ule, ulertzen gira aski, aski, aski. Eta diska plazaratzearekin, e, eh, sentitzen duzu, etapa bat gehiago e, gainditu duzuela, edo zer ate berri bat iregitzen duzuela, e, zuen ezagutzarako. Diot, orain, e, ba, Euskal Herriko zoko ezberdinetatik entzuna izango dira zuen lanak. E, bazen importantea ere alde hortarik? <clears throat> Bai, bai, bai, eta... Mm, <clears throat> guai e, arte zuzenean ari ginen, Eta nik egiten pixka beldo eh, disko bat uh, eh, anteratzekoan, zenta gure kantuak gehien bat zuzeneko, zuzeneko uh, energiarekin uh, martxan ziren. Eta, uh, eta beraz izan dugu, adan, um, horrein bai disko bat dugula gehiago hartzenako gira, disko jen egitea uh, ere um, etapa berezi bat izan da, zenta emaiten ginituen konzertuak aski ez dakit zikinak ziren berdin, manan energiak uh, eh, kompentsatzen zuen garbitasuna, erran eta hori diskoz e, ezartzean, uh, ara nik, uh, nik uh, zikintasuna ere nahiko nuen sartu, mena ez zinda beti eta energia hori galtzen duzu diskoan bintzat. Ez dakit nola espikatu hori, mena energia bat bauzu zuzenan eta diskoz, ez duz, eh, musika entzuten Eta, etapa pa behi bat da, Eta, eta azken finean, atxamaten, bon, usta, aski konteniz, egia egen, eh, ere egin duen aski eta biziki maite dugu, eta gauza egune egin dauko. Eta pa behi eta berezi bat da, zenta, mm, zure taldearen kantuak ez dira gehiago energia hori lotuak baizik eta disko bati. Eta eh, grabaketa momentua aipatu duzula, em, nola egin duzu grabaketa? E, badakidanaz eh, molde ezberdinetan, ez? Grabatzen dira diskak, badira modu zuzenean egiten direnak, beste batzuk ba alde batetik, instrumentuak bestetik, nola aritu izan zarete lan hortan? Ebe guk uh, separaturik, eh, hau batetik, instrumentuak bestetik. Izan gira uh, la uh, uh, lahazkena studioan. Eta uh, gero dependitzen du, kantu bat zuen zata denbora gehiago hartu dugu, beste bat zuk askifite uh, eh, ditugu. Mm. Uh, pff, ba. eta gero <clears throat> egin duguna ere, um, nahiz eta gitarra, bibolin txelo eta bibolina behar sartu. Gero, elogita ginean hotxak binaka sartu ditugu, agarrekin. Aztapen batean, banaka sartu ginitean, ez ginen txora kontent, beraz behiz hasi dugu dena. Eta azken finean berdin, emaitza berdin berdinada, da, mena <laughs> barne satisfakzio hori bagin eh, binaka sarturik. Eta gero kantu gehienetan, eh, kantu bukatuta, eh, lauek elgarrekin e, koru batzu sartu ditugu. Hala, ah, bizpailo aldiz e, ez erritugu bizpailo mikro, gu lauak ginen bakotsa gure kaskarekin, eta mm-hmm. bakotsan ez botzak iten zitan bizka gainetik e, koru horiek izaiteko. Mm-hmm. Ba, entzungo dugu, hiritzen bat laugarren kantua? Utsak izenekoa bai gauzak bakartasunean Pentsaketek betetzen dituzten Momentu huts gardenak beltzartzen dira Pentsaketek betetzen dituzten Momentu huts gardenak dira txaketek Betetzen dituzten Momentu hutskartenak Beltzatzen dira Beltzatzen dira Beltzatzen dira Beltzatzen dira saioan gaur bilau taldea ezagutzen ari gara, irrati horrein txepiztua duztu eiak izo gomitatu baditugula gurean, Paskal Irigoien eta Elorri Falsa. E, ari gara, eh, diskako bat eh, kantu entzuten, kontatu diguzue, eh, estudio kolana nolakoa izan den, diska plazaratzarekin ere bisat etapa bat ere gainditu duzuela, e, pozik zaudete oroar egindako lanarekin, e, orain zuen helburua Mm, zein da, diot, elburu bat baduzue diska plazaratzearekin, kontzertuak gehiago ba, e, lortzea Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, edo zertan zarete? Mm, mm, <clears throat> bai, hori bat, hori elburu baliteke uh, eh, kontzertuak lotzea bai eh, Euskal soko ezberdinetan, eta guk ere horren eh, ginituzke kantu behi bat zuidatzi, pentsuto hori direla ere elburuak. Hala, badu 6 zazpi urte hasi ginela, ta, eta bai kantu gehienak deia bagin eta ba, piskat burua airestatzeko ere kantu behi batzu, eta mm, gauza behi batzu egeiteko ere. E, diska plazaratu duzuenetik, e, asteak pasa dira, e, ordutik izan duzu, e, jende berri bat e, urbildu da zuen gana? bof, ba, pixka bat, bai, alere, jambezala egin dugu egin dugu itzulia, uh, itzuli bat hor frantzian, uh, frantzian zehar eta hor eh, be, jendea jund behia zen. Uh, da hor arte, bon, ari ginen zuzenean, me ez, ditugu, ez erez mila konzertu egin, aski uh, konzertu guti egin ginituen, eta erran bezala ez da... Fe, bon, mil esker bai, baina usu ber pertsonak eldu ziren gure ikustera. Eldu dira ino behar egun, be mil eske jaier behizela. <laughs> Egia da. Eta, feren ikuste da, mm, ere, um, fe, ez bai ginen uh, bate uh, ezagutuak, eta... Um, <laughs> Egia gana ez da, <laughs> gaur egun diska atera dugun, eh, ez dakit ez dugu, hainbeste kokoan zerturik ere emaiten, egia gana. Hala. Baina, uh, eh, baina nalere, fe, uh, jende zabalago bat zunkizu <laughs> gure diskoarekin. Hore nuen, eh? <laughs> Publiko berria berazunkituko duzu aurrerantzen ere, <clears throat> kantu berriak sortzen ari zaretela eh, errandi guzu, Pascal. E, kont, zuzeneko kontzertuiek modu berezi batean lantzen ari zarete orain, orain artekoa egingo duzu edo diskako aurkezpen bat gehi kantu berri zunbaitzu da, nola, nolako mm. zuzenekoak dira? Be, mm, zuzeneko itan badira diskan eh, ez ez genituen kantu batzu. Deia, gero eh, <clears throat> eh, disko egiten entzatu gira lehengo kantuak moldatzea diskorako. orain gure zuzenekoetan entzatzen gira diskoko kantuak moldatzea zuzenerako. Eta bon, pixkat entzatzen gira diskoa egespetatzen. Zenta diskoan eh, <clears throat> eh zuzena maino instrumentu gehiago badira pixka bat egiago ez gauza handire gehiago, mena kabada bada piano bat, noiztenka bada gauza batzu, eta guk be laugira, beraz sortzi esku ezin dugu dena egin, eta entzatzen gira mm, ahal bezala diskoa errespetatzen zuzenean, eta hortan lan pixka bat eraman dugu, baita ere soinu aldetik, eh, ze soinu erabilin, nola intentsitateak nola in, uh, eh, intentsitaten eskalejan igan edo olako hauzak. Etxatu gira lan zen, eta... Bai. Tortan nahi zarete. Bai. Bantzungo guazken aurreko kantua. Bai. Sassoon. Old Sassoon. Ba burura ere ari gara, e, daizter eh, bukatuko gure emankizuna, e, baina zuzeneko eta zimintzatu garen ez ere, e, ez dakinik e, itzorduak baditu zuen dagoen eko begira e, biratxo bat egiteko asmoa duzuen, e, nola jarri gaitezke zuekin harremanetan? E. Um, Begia erran hor data finkorik ez dugu uh, ondoko egunetan, baina eh, bon, ari dira ikusten eh, nola egin eh, nahi nuke egoaldean aizan gehiagoz, eta ez gira bate usua izanakan, eta boi pajaldeko suko guzietan. gurekin kontaktuan jartzeko, bat dugu mail elbide bat, uh, bilaumusika abildua gmail.com, da, gure uh, elbidea. Bila musika abildua gemail.com era e, eh, idazten arko du edo norke eh, nahi badu, ez? Zuen taldea bere herrira ekarri, e, eh, alere diskak ere hor ditugu, eta banak eta aldetik esan duzu, ez zuen kabuz atera duzuela diska, zenbat ale plazaratu ituz, eta nun jarri dira salgai? Ebe hor berdin, uh, guk ditugu uh, eskuz esku eh, saltzen uh, diskoak, behaz uh, eh, diskoa nahi lukeenak, ebe beh mail elbidera, mail bat bidaltzen du eta ahainatzen gira elkartopatzeko. Uh... Beste gizan, uh, beti hor biltzen ere gure koko antzertotara hor biltzen dira, eta hor beti baitugu diskoak gurekin. Eta, eta bai, zenba, ale asko atera dituzte? Um, ehm, hon. Bosteun bat? Bosteun bat, bai. Mm -hmm. eh, badira salgai, ezinkit. Horeinik ikerak Dena dela ere internet bidez ere zuen lana entzuten alko da, ez? Pentsu dut, eh, bideak ireki dituzela alde horretatik, eh, alik eta urrunen joateko zuen eh, musika? Be bai, <clears throat> badoken eh, entzun gai da, dira gure kantuak, bada bandcamp eh, gunea ere, hor eh, entzuten aldira, eta diskoa erosten alda eh, modu eh, numerikoan. Eh, besterik uh, voilà. ez, interneti buruz. Ba, dena errana, zuen lan entzuten eh, segituko dugu gure aldetik, datak ditu eh, ba, aipatuko ditugu hemen noski. Eta ez dakit, azken hitz bat, diskari buruz nahi bat esan, orain duzu momentua, eh, esan duzu pozik zaudetela ateratako lanarekin, eh, abia puntu bat ere badela nola bait, diska nolakoa den galdetuko banizue, e, zuek eh, ba, bakit eh, galdera zaila dela. <clears throat> Azken urteetako gure kanto biltzen dituena da, nahiz mm, <clears throat> hitzak um, edo ez diren eh, alai, alaienak, ara gero hori um, ere mm, ez dugun bortxaz hitz tristeak edo sekatzen ez da bortxaz hori, da mm, hor dira ere, eta gauza usu e, sentimentu txartzat ezartzen dugun gauzak, ez dira bortzaz txarrak, eta gauza honak ere izaitan dira, txarra ez da txarra, ona ez da importantena nun baita neutralitatea bat da, eta eta lanik disko hori ikusten dut azken um, guri begira behintzat gure azken urtetako bildua bat dezala guretako eta, eta berdin guretzat ere neutralitate baten e, abia puntu bat zuzena batena ere bai. Bai. bai. bai, bai, bai. Ba, plazer bat izan da zuekin egotea. Beguritzat bai, ere, <laughs> Eta, ba, bidean, eh, elkar, egongo gara beste behin ere, agian munduko diskarekin edo munduko kontzertuekin, zein daki. Eta, azken kantuarekin, boro dugu emankizuna. Nahi duzun arte. Bai. Nahi, mileskar. atzo nintzen Iak izanen bainaiz Iraganar iso Doluan Atzo nintzen Orainik ez Geroar iso Esperoan Atzo nintzen Iak izanen bainaiz Iraganar iso Doluan Atzo Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz Iraganari so Doluan Atzo nintzen Orainik ez Geroari so Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz Iraganari so Doluan Sou nintzela kotz cot Orai Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.